Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Այս թողարկմանը Երևանից հեռավար տարբերակով մասնակցում է Հայացք վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեքարյանը։ Պարոն Բեկարյան, բնականաբար իմ առաջին հարցը վերաբերում է արտաքին աշխարից Արցախը կտրելուն, որը Եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտմամբ մարտի 25-ից Ադրբեջանը ձգտում է դարձնել լիակատար։ Ավելի քան 100 օր Լաչինի միջանցքը փակ է։ Անտեսվեց միջազգային դատարանի որոշումը։ Ռուսներն իբր բանակցում են, Հայաստանն էլ կարծես թե դիտորդի կարգավիճակում է։ Ըստ էության Արցախն իր բնակչությամբ հայտնվել է պատանդի դերում, որի միջոցով այս գործընթացին առնչություն ունեցողները ձգտում են հասնել իրենց նպատակներին։ Նախ կխնդրեի գնահատել իրավիճակը ներկա պահին, ինչպես նաև ներկայացնել հիմնախնդրի հնարավոր հանգուցալուծման ձեր տեսլականը։ Շնորհակալ եմ շատ հաճելի է ձեր եթերում լինել, առավել առավել եւս այս ցանը ժամանակահատվածում ուղղակի ապսոս որ հերահար առաջին հերթին պետք է ամրագրենք մեկ անգամ չենք ասել որ այն ինչ իրականացվում է ադրբեջանի կողմից սա հանցագործություն է ուղղակիորեն ցանկացած միջազգային իրավունքի նորմերով ողջ գործիքակազմով իրավական սա կրկնեմ հանցագործություն է եւ առավել քան վստահ եմ, որ կարևոր է, որ Ադրբեջանը սրա համար իր պատասխանատվությունը պիտի կրի։ Ինչքան էլ հիմա ասածս կթվա տեսական, բայց կրկնեմ, սա այն կարգի հանցագործությունն է, որը անպատիժ մնալու իրավունք չունի, նույնը թվում միջազգային հանրության կողմից, հա։ Բնականաբար այստեղ կա խնդիր նաև հումանիտար աղետ ստեղծելու, իրականացնելու գործողություններ, որոնց արդյունքում ազգաբնակության դուրս գալու, չլինելու, իր հայրենիքում չապրելու ինչպես ասում ենք այս բարակայում էթնիկ զտման խնդիր բերելու հարցը փորձում լուծել է։ Դա կարծում եմ որևէ մեկիս համար նորություն չէ իմաստով, որ Ադրբեջանին Արցախը միշտ պետք է եղել որպես տարածք, ոչ թե այնտեղ բնակվող ազգաբնակությունը մեր ազգակիցները։ Հետևաբար սա իր հետևողական գծի մեջ է, վատ իմաստով, շատ ծանր իմաստով հետևողական, որն էլ որ չի ստանում պատշաճ արձագանք նույն միջազգային կառույցների կողմից, կազմակերպությունների կողմից, առաջին հերթին նույն Հայաստանի Հանրապետության kom ik niet իր ձեռագրում, իր գործելավոճում օր-օրի ժամ-ժամի դառնում է ավելի ցինիկ, լկտի եւ ախորժակն անընդհատ ավելի մեծանում։ Հիմա, անդրադառնալով դերակատարներին, եթե խոսքը վերաբերվի ընդհանրապես լայն իմաստով միջազգային դերակատարներ, այստեղ մենք գործ ունենք իրական քաղաքականության ռեալ պոլիտիկի հերթական բավականին բար վատ ծանր դրսևորման հետ, երբ ուրեմն օրակարգերը ձևավորվում են ոչ թե ըստ դրանց սրության, կամ ոչ թե ըստ հանցագործության, կամ ոչ թե ըստ մարդկանց ուղակիորեն չարչարանքի, տարապանքի եւ այլը, այլ ըստ յուրաքանչյուրի շահերի։ Եվ հետեւաբար հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր միջազգային դերահասում եւ բոլոր դերակատարների համար համար 1 տեղով գնում է ուրեմն ուկրաինական ճգնաժամը եւ պատերազմը, օրակարգերում նրանք իրենց դիրքավորումը այդ խնդրի շուրջ, իրենց յուրաքանչյուրի պետությանը եւ ազգաբնակչությանը վերաբերող հարցերը կենտրոնացրել են ամբողջ ուշադրությունը եւ ավելի լայն կտրվածքով ամտեսվում է շատ շատ հարցեր ու խնդիրներ, մենք մեր հարցերը այդ թվում։ Սա իր հերթին նպաստում է Ադրբեջանի ել ավելի լեկտիանալը։ Շատ པարս, բանաձև էսպիսի։ Հիմա այստեղ առանցին խնդիր կա Ռուսաստանի Դաշնության բարագայում հաշվի առնելով, որ նոյեմբերին 10-ի երրակոմ տխրահարչակ հայտարարության կողմերից մեկը, եւ եթե անգամ գրված չլինի բառացիորեն երաշխավորը, բայց բոլորի ընկալման մեջ երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է եւ մենք տեսնում ենք, որ այս պահածքը, կեցվածքը արդեն ոչ միայն հեղինակային հարված ունի Ռուսաստանի Դաշնությանը, այլև Ադրբեջանը քարերով փորձում է ի ցույց դնել աշխարհին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չունի հնարավորություն, չունի կամ գործիքակազմ, այսպես անվանենք, հա, այս ճգնաժամը հաղթահարելու եւ թույլ չտալու կողմին այս դեպքում Ադրբեջանին այսպիսի լկտի խախտումներ։ Մենք սրա ականատես լինում ենք, դա մեր աչքի առաջ է տեղի ունենում։ Հիմա այստեղ կարելի է շատ տարբեր ձևակերպումներ ունենալ, այսինքն օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության պարագայում իրոք լարվածությունը իր արևմտյան ճակատում այն կարգի ռեսուրս ուժ եւ ամեն ինչ է խլում, որ չեն կարողանում խնդիրները այստեղ համապատասխանեցնել հրճակված պարտավորություններին։ Կամքի բացակայություն կա, իրականում ռեսուրսների խնդիրը կա, անհետևողականություն կա։ Սա կարելի է մեկնաբանել տարբեր ձևերով, բայց ցանկացած ձևով էլ մեկնաբանելու բարակայում կամ շատ էական խնդիր։ Ռուսաստանը փորձել է այս հարցում արբիտրի կեցվածք ունենալ եւ անգամ երբ որ մենք ասում ենք երաշխավոր համաձայնությունների, դա նորից գալիս է որպես երրորդ կողմ իր գործը, իր ֆունկցիան իրականացնելուց։ Եթե այս կողմից գործունք հայլերը, որպես այդպեսին արկա չեն, առաջին պատկերացնել, որ դա պիտի լինի Ռուսաստանը, առավել քան բարդ է։ Իսկ այս իշխանությունները որթեգրել են բոլորիս աչքի առաջ տեսել եք կեցված, վերջի ասուլիսի ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի բառացի ասվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, եւ այդ երաշխավորության ստանդարտությունը պիտի լինի։ Չկա բառակազմում որևէ կերպ ինքնորոշման իրավունք, կարգավիճակ, չկա բարակազմում անգամ միջազգային հանրային տարաբնույթ միջոցառումներում, ելույթներում, պաշտոնական հաղորդագրություններում անջատում հանուփրկության բանաձևը չկա, կա անվտանգություն մարդու իրավունքներ եւ սրա ներքո ուրեմն լիակատար պատվիրակում ուրեմն պատասխանատվության դեպի Ռուսաստանի դաշնություն։ Եվ քաղաքական գիծներ շատ հստակ հրճակվել է, որքան է սա ծանրած, թավալի եւ որևէ կերպ մարդու ուղեղում չի տեղավորվում, բայց փաստ, որ պատկերացնում են երկու հարթությունների վրա գործընթացը Հայաստան-Ադրբեջան եւ Լեռնային-Ղարաբաղ, անկամ Հանրապետություն բառներ։ Ուրեմն ամեն կերպ շրջանցում պաշտոնական Ադրբեջան։ Խոսելով միայն այստեղ հնարավոր միջազգային մեխանիզմի մասին կրկնեմ մարդու իրավունքների եւ անվտանգության, ոչ ավելին։ Սա է պատկերը, որ մենք այսօր ունենք։ Ադրբեջանն էլ էս ամենում զգալով նաև ինչպես միշտ զգալով նաև Թուրքիայի իր թիկունքում անընդհատ փորձում է այդ նշաձողերը այլ ավելի բարձրացնել, այլ ավելի անընդունելի եւ չընկալվող պահանջներ դնել։ Այսինքն Ադրբեջանում կա տպավորությունը, որ կա ժամանակային պատուհան, եւ այդ պատուհանից պետքա օգտվել առավելագույնս։ Սա է իրավիճակը, ինչ մենք ունենք այս պատմության Վերջին օրերին լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Լավրով Միրզոյան հանդիպումը։ Հանդիպմանը հաջորդած մամլոասիլուսիում հնչել են Արցախի թեմային առնչվող մի շարք հարցեր։ Կխնդրեին մեկնաբանել Լավրովի հրապարակային խոսքի Արցախին առնչվող հատվածը, որը կարծես թե Արցախի ապագայի վերաբերյալ ռուսական դիրքորոշման փոփոխություն է արձանագրում։ Ոսեմ նաև համառոտ, ուրեմն բացականը դերականը, հա, այսպիսի բաժանումով Ուրեմն, ինչպես տեսանք, Լավրովը նույնպես որևէ կերպ դեպի կարգավիճակ, դեպի ինքնանշման իրավունք բառ անգամ չարտահայտեց, նշելով հանդերձ, որ ինքը խոսում է իրավունքների եւ անվտանգության մասին, ինչպես հայաստանյան գործընկերները։ Մի քանի անգամ սա նշվեց, այսինքն դուք ընդունել եք կոպիտ, եթե այսպես ձևակերպենք, հա, դուք ընդունել եք այդ բառակազմն այդ կեցվածքը, մենք նույն խոսույթով ենք խոսում, նույն բառերով ենք արտահայտվում։ Երկրորդ էլեմենտը որպես այդպեսին ինչ որ իմաստով անուղակի Լավրովը բերելով օրինակներ, հիշում ենք բերեց ուրեմն օրինակները Արևելյան Ուկրաինայի կամ Դոնբասի եւ օրինակը Սերբիա Կոսովո հակամարտության մեջ Կոսովոյի սեփական համայնքների համագործակցության առնչվող խնդիրների եւ այդ օրինակները վերվում է բավականին յուրահատուկ համատեքստում որ երբ որ խոսում ենք իրավունքների մասին, դա պետքա կետ առ կետ գրված լինի, դա ընդհանուր չպետք է խոսակցության առարկա լինի։ Այդ կետ առ կետ գրվածի որպես օրինակ վերում է նշած երկու ուրեմն կոնֆլիկտները։ Հիմա առաջին սա ունի ենթատեքստ կարծում եմ, որովհետև բերված օրինակներից յուրաքանչյուրում նորից օգտագործենք այդ արտահայտությունը, արկա է եղել միջազգային մեխանիզմ։ Հիշեցնեմ, եթե խոսքը վերաբերվում է Դոնբասին, Ուրեմն այդ համազանությունները, Մինսկյան համազանությունները ձեռք էին բերվում Նորմանդիան քարյակի ներքո, այսինքն կա միջազգային մեխանիզմ։ Եթե խոսքը վերաբերվում է Կոսովո-Սերբիա կոնֆլիկտում այդ համաձայնություններին, կար միջազգային մեխանիզմ իդեմս Եվրոպական միության միջնորդության։ Այսինքն Լավրովի այս հատվածից ասացի կարելի է վերցնել ուղերձ, որ իհարկե դա Ադրբեջան, Բաքու, Ստեփանակերտ, Արցախ առանց միջնորդի կամ առանց միջազգային մեխանիզմի բանակցությունները չի պատկերացվում, այլ պատկերացվում է ամեն պարագայում, որ պետք է լինի մոդերացիա, միջնորդություն եւ այլն։ Երկրորդ ուղերձը հենց իրենք օրինակներն են եւ իր այսպիսի նշումը ասելիսի ժամանակ որ տեսեք մի բան է ինչ գրվեց թղթերի վրա եւ մի բան է որքանով կողմերը դա պարտաճանաչ կատարեցին եւ փաստացի այս օրինակներից մի անգամից ուղերձա մենք այսօր մեր աչքի առաջ տեսնում ենք թե Լավրովի խոցույթը փորձենք այսպես հակագծեր բացել պարտաճանաչ չկատարելու արդյունքները եղած պայմանավորվածություններին։ Եթե անդրադառնանք Կոսովո Սերբիային, վերջի շրջանի դարվացությունը նույնպես պարտականաչ կատարած չլինելն է պայմանավորվածությունի։ Այսինքն, այստեղ կա յուրահատուկ ուղերձ, որ մի բանը գրած է, բայց մի բանը այդ գրածը իրականացնել է։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ վերջի շրջանում առնվազն 3 անգամ արդեն ռուսական կողմից գալիս է հասցեագրված խախտողը ով է պայմանավորվածությունների, այստեղ կարելի է նույնպես ուղեր զգալ։ Եվ երրորդ էական հանգամանքը Երբ հարցը հնչում Ռուսաստան արևմուտք կոնտակտների եւ առնչությունների մասին նույն հարավային Կովկասում եւ մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում, լավն ասում է, որ ոչ կոնտակտները չկան եւ հետ այս այսպիսի լրացումով, որ դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա։ Այսինքն ռուսական կողմը պատկերացնում է ընթացքը իր միջնորդության ներքո, պատկերացնելու մեջ դնելով այդ ուղերձները, ինչի մասին նոր խոսեցինք։ Բայց իհարկե, որպես այս հարցին մեր մտածումը լինի ամփոփ եւ ամբողջական պետք է նշել նաեւ հետեւյալը։ Ուրեմն Ռուսաստանը եւ մենք, Հարավ Կովկասը կամ Ադրբեջանը, Արցախը, Հայաստանը միասին առանցին լուսի վրա չեն եւ մենք տեսնում ենք զգայրաբար միացյալ արևմուտքի բավականին լուրջ ջանքերը Ռուսաստանին կարգավորման գործընթացից դուրս մղելու եւ տարածաշրջանում ամրապնդվելու։ Այսինքն Լավրովը ռուսական կողմի մտեցումներ ներկայացնում։ Ինչքանով ասա իրականության հետ հատվում քանի տոկոսով, սա արդեն դերի ուրիշ խնդիր է։ Պարոն Բեկարյան, օրերս Հայաստանի արտգործնախարարը ազգային ժողովում տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելուն ուղղված գործընթացի փաստաթղթերը տրամադրվում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Կապված դրա հետ երկու հարց է ցակում։ Առաջին՝ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող միակ կառույցը այս պահի դրությամբ գործում է, թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը արդյոք սա ձգտում չէ խմբի գործունեությունը իր ստեղծման հիմնական Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առաքելության դաշտից տեղափոխել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման դաշտ, նրան հերացնելով հիմնական գործառույթից։ Սրանց էր հարցի առաջի հատվածից նա գործում է թե ոչ, ուրեմն եթե գործել դասական իմաստով, երբ միասին նստում էին որոշումներ ընդունելու, գործընթացը առաջ մղելու, ոչ։ Առնվազն այս պահի դրությամբ Արդյոք այստեղից հետևում է, որ նա երբևէ էլ չի գործի, նույնպես ոչ, որովհետև ստեղ եւ իրադարձների զարգացումը ավելի լայն համատեքստում եւ կողմերի դիրքորոշումները կարող են վաղը ստեղծել բավականին այլ պատկեր, բայց մի բան փաստ է, որ այսօր նա որպես միասնական մարմին չի գործում եւ ոչ միացյալ արևմուտքը, ոչ Ռուսաստանը դա վերակառնելու հայրերը գործողությունը չեն անում։ Հակառակը գնում է շատ սուր եւ կոշտ մրցակցություն, կողմերից յուրաքանչյուրը ցանկություն ունի դուրս մղելու մյուսին գործընթացից։ Այսինքն, եթե անդրադառնալու սրան գործել չգործելու։ Ինչի է պահպանվում իներցիան, որ ինչ-որ փաստաթղթեր տրվում է այդ կողմերին կամ այդ երկրներին, սա հենց իներցիա է բառի ամենաիրական իմաստով, որովհետեւ անկամ մրցակցող պարագայում դերակատարները հիմնականում նորից մնում են Միացյալ Նահանգները, մնում է Ռուսաստանը, եթե Ֆրանսիան ավելի լայն կտրվածքով դիտարկենք Եվրամիության, հաշվի առնելով նույն Շարլ Միշելի միջնորդական ջանքերը, այսինքն դերակատարները նույն այսպիսի արտահայտությունով զարգացան գրեթե նույնն են։ Երբևաբար այդ հղել փաստաթղթեր, նրանց միջոցով փոխանցելը ստանալը եւ այլն ավելի շատ կապված է այս փաստի հետ դերակատարների նույնության եւ իներցիայի հետ բայց կառույցը որպես այդպեսին չի գործում։ Եվ ձեր արցի վերջին հատվածը վերաբերող իշխանով դա նորմալ, երբ որ այդ կառույցը շեղվի իր հիմնական խնդրից, իհարկե դա նորմալ չի որևէ կերպ, բայց նույնիսկ կրկնեմ, կառույցը այսօր այն ձևաչափով, որով ինքը գործում է, չի գործում։ Հիմա պետքա ուղղվեն ջանքեր նրա համար, որ երբ նա որևէ պատեհ պահի, հանկարծ կառաջանա հնարավորություն նրա լիար արժե գործունեության նա վերադառնա իր խնդիրների դաշտ սահմանված, իհարկե կարքի եւ անհրաժեշտությունը կա, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Արդյոք սրա հետ կապված համարժեք աշխատանք տարվում է, նու իհարկե ոչ։ Ինչ թվում է, ստեղ առած մանրամասներն էլ ամեն ինչ բարձր է։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները վերջին օրերին իրարամերժ հայտարարություններ են անում Ադրբեջանի կողմից ռազմական էսկալացիայի նոր հնարավորության մասին։ Ձեր տեսանկյունից նման էսկալացիան ինչ ծավալներ կարող է ունենալ, ինչ ձևով եւ որտեղ կարող է այն արտահայտվել։ Ну առաջինը այդ իրարամերժ հայտարարությունների հետ կապված մենք ոչ մի նորություն չունենք։ Այդ իրարամերժ հայտարարությունները անգամ նույն օրվա կտրվածքով առավոտյան ցերեկ երեկոյան այնքան են եղել, որովհետև ցավով եմ ես դա ասում, բայց որևէ նորություն չկա։ Ինչ վերաբերում այս կարասայի վտանգին, իհարկե հերիք է նայել Ադրբեջանի հերետորաբանությունը եւ գործընթացները ընդհանրապես մեր շուրջը, սրանից հստակ կարելի է եզրակացնել, որ էսկալացիայի վտանգը կա ցանկացած րոպեի ցանկացած վարքյանի։ Հիմա իսկ ինչ վերաբերվում է նրա ուղղություններին, ծավալներին եւ այլը, ես այս պարագայում որևէ կերպ տարբերակում չէի դնի արդեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ, որովհետեւ այդ էսկալացիան շատ հանգիստ կարող է լինել Հայաստանի սահմաններին, շատ հանգիստ կարող է ադրբեջանցիները փորձ անեն եւ մենք ականատես ենք լինում նման փոքր, բայց դեպակների։ Փոքր այստեղ բառը լավը չի, ուղակի պատկերացրեցի քեզ ռազմական գործողության տեսանկյունից եմ ասում եւ արիա է հա ռազմական գործողություն այսինքն Հայաստանի սահմաններին, Արցախի սահմաններին երկուսը միասին ցանկացածն էլ այսօր հնարավոր է։ Հաշվի առնելով կրկնում եմ, դերակատարների դիրքավորումը, որի մասին խոսեցինք մեր զրույցի առաջի հատվածում, հաշվի առնելով ուրեմն Ադրբեջանի կեցված պահվածքը, հաշվի առնելով Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները կամ անգործությունը։ Հետևաբար, այս վտանգը հիմա արկա է բավականին լուրջ հավանականությամբ եւ ինքը ապրում է մեր հետ։ Եվ ավելին, հա, այստեղ եկեք մի հացել հստակ անդրադառնանք Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամենաբարձր պաշտոնյա է, դիտեմս նորից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի վերջին ասուլիսի ժամանակ ասուլիսի բավականին լուրջ հատվածը վերաբերում էր հենց այս էսկալացիան եւ ռազմական գործողությունների հավանականությանը էլ ինչ մակարդակով դրա մասին ասվի։ Մադերիվ այլ հարց, թե դրա հետ կապված ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում, թե չեն ձեռնարկվում, եւ երկրորդ հարց այդ պարագայում պետությունը ոնց է իր բնականոն հունի մեջ։ Դու սրանք էլ արդեն հարցեր են, որոնց թվում է որքան էլ ցավալի լինի, մենք սովորում ենք արդեն վիճակին, որ այս անբնականությունը որևէ իր լուծումները, հանգուցալուծումները չի ստանում։ Եվ վերջին հարցը Արցախում շատերի մոտ ներկայումս այն տպավորությունը կա, որ իրավիճակը փոխելու ուղղությամբ Հայաստանում, Սփյուռքում անհրաժեշտ եւ բավարար քայլեր չեն իրականացում։ Իսկ այսպես կոչված միջազգային հանրության պահվածքն ավելի շուտ կարելի է անտարբերություն որակել։ Ձեր տեսանկյունից սա մեր կողմից սուբյեկտիվ ընկալում է, թե արտացոլում է ռեալ իրականությունը։ Պետք է առանձնացնել դերակատարներին միջազգային հանրության հետ կապված առիթ ունեն ունեցանք, խոսեցինք, նորից չկրկնեմ։ Ուրեմն Հայաստանի պարագայում ես իշխանությունները կառանձնացնեի, որտեղ որևէ ակնկալիք չունեմ, ու ինձ թվում է նաև Արցախում չունեն, որտեղ ինչ ունենք, այն ունենք եւ այս ամենը աչքի առաջատեսեք արդեն ինչքան ժամանակ եւ հետեւաբար պատկերացնել, որ ինչ որ հրաշքով պիտի մոտեցումները փոխվի, ինձ թվում է դա ուղղակի միամտություն կլինի։ Իսկ ինչ խոսքը վերաբերում է արդեն Հայաստանին, ուրեմն ընդդիմադիր դաշտին, քաղաքացիական հասարակությանը, լրատվամիջոցներին, վերլուծական ինտերակցիանը, ակադեմիական շրջանակներին, հանրությանը լայն իմաստով եւ ինչ վերաբերում է նաեւ Սփյուռքին, ուրեմն տեսեք, մենք այստեղ գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, բանաձևի հետ, որ ինչքան էլ ջանք դրվի, դա կարելի է դիտարկել որպես քիչ, որովհետեւ մենք փաստացի 100 օրից ավել արդեն արդյունք չունենք իդեմս շրջափակման վերացման, հետևաբար այս պարագայում ասել, որ ջանքերը բավարար են կամ ինչ հնարավոր է արվածը, իհարկե ոչ։ Ինչ էլ արվի, պետք է մտածել դրանից ավելինի վերաբերյալ անընդհատ ու անընդմեջ, որովհետև կրկնում եմ, եթե մենք լոկալ խնդրին նայենք, իդեմը շրջափակում նա վերացված չի, գլոբալ խնդրին Ադրբեջանի պահված բանակցային գործընթաց կամ դրա բացակայություն, առնչություններ, քաղաքական նպարակադրումներ, այսօրվա իրավիճակը ցույց է տալիս, որ մենք շատ հերոյություններից։ Հետևաբար, իհարկե, ցանկացած պահի եւ պարագայում պետք է ամրագրենք հետևյալը. ջանքերը պետք է բազմապատկվեն պատիկներով, անկան ոչ թե 10 պատիկներով, այլ 100 պատիկներով երևի այսքան է։ Պարոն Բեկարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ դիտակետի հերթական թողարկումը մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ այս ծրագրին Երևանից հեռավար եղանակով մասնակցում էր վերլուծաբան Կարեն Բեկարյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը միջնոր հանդիպում եթերում։